Eta gaurkoan entzuleak eh, pilota eta sokatira aipatuko dugu, espero dut, eh, ez, eta gure gomitak ez dituko horreino hor, eh, lehen partean pilotaz mintzatuko gira, eta bereziki Berezkoen eh, finaletaz, baitira bi buruntan edo igande eta astelenean, amultxokoa, e, peiola galde eta matxospitalen artean, peiola galde agian fitekinen da, zbaita oraino gurekin, eta astelenean izanen da bemultxokoa, Jon Iturbe eta Logan Lambegen artean, atik Jon, eh, hemen dugu, txaldon Jon. Eta zurekin uh, eh, zuta gero, eh, pilotata gero, sokatira ipatuko dugu, hori ez baitira noeldu. Zure edekoak agian hori izanen uh, dira, zuraidekoak uh, txinara joanen dira, munduko sapelketa jokatzera, helduen astean, ez baina izoker, horren berri, baina beren aktualitate guzia ere ipatuko dugu. Istantean, bigarren partean, Eta badak zuleak ere parte hartzen alduzuela gure saioan, beti bezala telefonoz, egun guri gatiko estudioetan gira, 0 bost, bost behatzi, bost behatzi 0 bat, edo baita ere gure txio kondua irekia izanen dugu, beraz txioen uh, bidez, uh, eh, maiten alkoituzo zuen galderak edo oagak gure gomitei. Jon ituk be, untxalaz eh, peiorekin Azteko aginan, mina txenen etortzea, eta mm, zurekin hasiko gira, bemultxoko multxoko finala jokatzen duzu um, mm, eldu den astelenean, garatenean, logan lan begin kontra. Uh, uh, nuke, asistira xapelketa, asistirenetik duzu partidari galdu, beraz, aski, agri, agia ez dakit eh, nola hartzen duzun zuk, ere? Ba, egeteko, uh, konturatzen pixkanaka, pixkanaka, hor, ba, finalan harituko uh, nahizela astelenean, egeteko, uh, Jakin banu finalaren izango nintzaren ere lehen txapelketaren zat <laughs> eh, ja, izenpetuko nuen direktuki, beraz ez ez eh, poza handi bat eta hor pres finalaren zat. Zure agitua beraz, pixka bat? Bai, bai, agitua, agitua bo, gero, eh, bai, agitua pixkat, baina poza, handia. Nola, bon, finala, txapelketan nola joan da, partida guziak irabazituzu, ez dut denak ere retxak izan direnak, segura aski bat jatu behar izan duzu, ez zira denak baino oska bat aise gorago, Ez, ez, eh, ez, eh, ez, jarteko eh, finala izteko partidu ahas zailako kanditut, e, astapenean Miguel Torrena e, partidu guztiak ziren bate egresak, gero ba, poli, poliki poliki en, txapelketan sartuz be, arituniz eta, eta ara, baina jarteko ez, ez partidu guztiak nahiko zailak. Ara, lagalde egin baita azkenean, e, agortuko dugu Peio, uh, peio atxaldeon? Bai, atxaldeon. Entrenamenduan zinen. Bai, hori da. Eta jentzira fite-fite albezela, ez da errexe, eh, bai honatik uh, eh, ustaritzera egitea tenore untan. Uh, parentesi bat egiten dugu zurekin, Jon, ez da be zirelako, eh? Da, ara, pentsatu egin nuen epeio uh, astea. Uh, peio, buruzurukako finala igandean, uh, ospitalen kontra. Uh, bon, zuk emaiten jozu, uh, emaiten jozu Matzi Hospitali favorito etiketa? Bai, bai, bera da favoritoa. Plazarekin? Bai, beti, beti plazarekin ematen dauri, hori, baina berak du lehen bukatu uh, eh, ligaskako txapegetan, beraz, normal den bezala, bera da favoritoa. Um, Oa gainit izan da, asken azken aste hauetan, peio, etzinela mm, saiako mailan, etzinela zure forma oberenean, zer guzu erraiteko hori? Adosira edo? Emaitzak eh, ikusten badira egia dute jendek hori eh, pentsatzea baina. Eh, Ara, kirol, batik beti baditu uh, kenka txarrak eta kenka unak. Ni kenka txarrean nintzen berdin, baina hana, lana eginez, uh, finala lana izi egandean. Zuk erraiten zen egun ere, duela bi haste uste dut, jendeak uh, hori erraiten zuela, baina zu untxasen ditzen zinela entrenamenduetan eta ez zela problemarik alde hortatik. Gero suriz bestiturik behar zela erakutsik antxan, Bai, hori beti... Uh, beti hola da, behar da, behar da kantxan erakutsi uh, eh, entrenamenduan egiten dena, ez da, ez da beti errez, uh, eh, azken eh, partidan hori egin dut eta esperot uh, igandean berri zola egitea. Baina ez duzu beste arazorik, fisikorik, ez da, problemarik peiola galdendako? Ez ez, ez da arazorik peiola galdendako. No. egia da, Eh, menturaz, eh, ustut, janik egan inzula, baina repikatzen dizut, Argentinatik itzuli zirenetik, uh, eh, zaki eta zaro ondagan joan zinezen, bai. zenta Bixente, Bixente lagalde zurean aia ari zen han monduko kopan. Geroztik Gerostik, uh, ez duzula, zinula zure maila, behar bada, oktako da ere, izan duzulako austura bat, eta maila oktan usten balima duzu zure entretamendua bi hastez edo iru hastez, dakitzu bat demora joan zinen, gero, senditzen da? Ba, esan ditzen da, baina behar da ere egan ni berdinen nintzela nire gaitzeko forman, baina beste pilotariek ere be maila hundia dutela, Mati Hospital, Batila Edukazu, eta beste pilotariek ere beren maila nahi dutela erakutsi, eta berek beren partida iten dutela. Hala, e, bukaeran, eh, ni ez, ez nintzen berdin... Eh, gaitzeko forman, mainan beste pelotariek eh, goi maila dute eta nok balden bezala borokatzen dira irabazteko. Hmm. Ba, aipatzen zen, aipatzen zen hainitz, eh, biztan dena, peio eh, lagalde zira, ganen, dugu kakotzen artean eskuskako e, izar bat, eta zuk eraman dituzu e, xapel azken urteetan, orduan zerbait gertatzen zaiolarik peio lagalde denek begiratzen dute, galetzen dute zer gertatzen den. lan ez aldatu duzu ere, peio? Bai, bai, bai, bai, lan ez aldatu dut. horrek baduela eragina? Zertan, eh, hobetzean edo... zure, zure maila ez agapatu izanaz, eta mm, ara burua edo aldaketa handi bat badelarik zure bizian, beti... Eh, beti badu... Um... Ez uste autorik... E, eh, ez du pitzik ikusteko? Ez ikusteko horik... gainera hor sartu naiz lauak entrepresan eta egia da... Jarmak laguntza handia ekartzen nuela alde eta berdera eskertu, beraz, ala, eh, berak, eh, berak badaki eh, ala, kenkatz txarrean zela pixkat eta berak lagundu nau eta berda eskertu. Kasik, e, baldintza lehen bankuan zinen, dut, baldintza aldetik, obeki zira orain, baduzu denbora giago entrenatzeko edo? Bai, bai, e, denbora asko badut entrenatzeko eta eta, eta Jean-Marc Charitonek ulertzen du hori eta eta laguntzen du egunero. Zer da zure lana, Jakiten albalimadaz, zer egiten duzu? Eh, beraz, eh, lauk entrepresak eh, badu filial bat Portugalen, eta ni okupatzen naiz sortiz, Horta ez pasaten ditut uh, uh, ah, lekomand uh, Portugalen. Berk duzu portugusa Ez, ez, euskara eta, <laughs> eta, eta frantzesa hongi da. Euskara eta frantzesa da. Um, bestela, zure prestakuntzan, eh, jaskoari konparatuz, bon, ez finalean ere, ze, baina zerbait aldatu duzu, edo berdin segitu zu berdin prestatu zira, salbu Argentina. Bai, berdin prestatu nahiz, gero, ia da, urtan zer partida iniz jokatzen direla, eta, eta maila bat erakusten duzularik, eh, beti ateratzen zirarik, suriz, eh, be jendeak, nahi du eh, mail bat ikusi eta azken eh, partitan berditan ez dut eh, mail hori erakutsi, baina hori norbalden bezala da, goi mailako pilotari edo kiloari guziek pasatzen dituzte olako momentuak, eta nik ez naiz ezkatu nire inguruko jendeekin ongi lan egin dugu, eta beti hori izan ditut nire gibelean, oinu hor ditut nire, nire gibelean, eta ez da jazurik. Ez zirak ezkatu? Ez, ez bat ere. Ez tranquil egon zira. Bai, bai, eh, nox bandel bezala, baina ikien eh, nuela beti eh, azken urteetako emaitzak ukanen, eh, ikia da. Egan behar da ere, ez, ez duzu izan ezigarriko ziloa, eh, bi partida galduzu. Bai, <laughs> bai, bai. Eta maizio ma, hospitalen kontra. Bai, baina eh, bi partida galtzen dira eh, eta bi final erdi uste duzu, eh, dena galdu duzula jendentza, tortako ni ez nahiz ezkatu, eta baina eh, memento txarrak ukanen eh, nituela, eta ukan ditut bi partida txarra, eta, eta, eta, hola da. Bai, ez adin eh, duzu peio itala, dut? Bai, oita lau. Alarik, eh, kirularik isa, eldutasun zerbait, maturitate zerbait erakusten duzu, e, memento, hala, izaiten alazen, memento konpikatu bat zuretako aski untxak udatu duzuna. Ez da behar bada, ez da finier, ez da kitzen. Ez, ez da ikusi behar da, bada final bat jokatzeko eta nik ez dut hori esopera pentsatzen. Finalari begiratzen dut eta ni ongi esan ditzen naiz, ongi lan egiten dut, entrenamenduetan, bai fisikoki, bai teknikoki eta eta bukaeran hala, ongi izatea bizi osoan hori da importantena. Nola ikusten duzu igandekoa, peio, maturen kontra? Zaila, final bat dezala, beti finalak zaila izaten dira. Hala, partida bit, uh, eh, diferentak dira finalak, beti presioa sartzen da, baina hala, uh, egunean, uh, igandean, forman izango den pilotaria irabaziko du. Aipatu dugu kantxarena, e, pilota autaketa izan da ostugun goizuntan, aipatu dugu kantxarena, egia da Matioren kontra bi aldiz galduzu, baina bi aldiz garatzenean, modernoan beste historio bat zeiten alda? Bai, beste pilotariku bat da, baina ber pilotaria parean, badakigu Mathieu Goimelako pilotari bat dela, eta beharko dut nik nire partida egin. Hala, nik bakarrik eh, ikusten, nik begiratzen dut nire jokoari, eta ez, eh, ez eh, Mathieuri, baina badakit Mathieu zemaila duen. Hmm. Igandean, eh, nien nintzen modernoan eh, biloaren biluaren kontra, baina irratian nintzen, entzun dut irratian, eta denek zuten hmm. maila ahondia erakutsi eh, zinuela, konfiantzartu zu partida horrekin? Bai, konfiantza sartu da. Genezake partida horretan pixkat uh, eh, indutala, bai, entrenamenduan egiten nuela. Eh, bai, entrenamendu honak egiten nituen, baina gero kantsabarnean pixkat urduri jalitzen nintzen eta nituen eh, gauzak uh, ongi egiten eta igandean uh, denak, dena ongi atera da eta eta esperot uh, seinale hona dena dela elduden igandeko beste espiritu batean uh, atakatzen duzu uh, eh, elduen igandekoa, eh, partida horren ondotik? Bai, uh, nire... Edo gehiago sinesten duzu, posire duzula irabaztea, ez dakit ongi, kaldera ongi egina den. Bai, beti sinetsi dut, nire gehitasunetan, eh? Uh, esperot uh, igandean partida onna jokatzea badakitze behar dutan egine irabazteko eta ongi ateratzen badira gauzak esperot uh, txapela jantzea Hemen ikigandera, zeinen duzu, peio? Pausa pixkat eta entrenamendu pixkat ere. Berriz pilota onketuko duzu? Ez, ez, ez, pilota ez dut berriz ungituko, voilà. fisko pixkat eginen, eh, ah. hankak eta pixkat eh, mugitzeko, liuratzeko eta... lasterka edo gelan? Ez, eh, gelan egin dut pixkat, baina kampon, gelako ariketak. Ados. Eta igandean berean, e, eh, balakit beti galdera berdina egiten du dela, baina e, eh, ala jendek maite du, ez dakit eh, partida goizetan da, ere, ez da, ez duzu, ez ziste beti goizetan ari, edo egan biziki goiz esnatu, eta hori guzia? Bai, goizik behar da esnatu, eta gero pixkat jali, aira, airaren hartzeko, ongi gozaldu, eta... Zaten horretan esnatzen zira, dibidez? Zazpitan, eta gero pixkat kanpura joan, gero sortzitan gozaldu, takoak hasiko ditut eh, sortiak eta egiten, lageletan amaretan aldageletan izateko. Eta gero, finaletik e, eh, landa? Bai, batut badut eh, Baskari bat, hala, kuatriako jende guziekin, bai honan. Zer gerta ere irabazi edo galdu? Bai, bai, irabazi edo galdu. Nire inguruko jendeak beti hor dira galtzen dutalarik, irabazten dutalarik, eta nik behar dut berriz eh, berdinin eh, galtzen utalarik edo irabazten utalarik behar naiz eh, bereikin izan eta eta behar ditut eskertu. Osaiako plaza gizon, peiola galde. Uste duzu, Joni Turbe dela um, aurtengo zakit euskaraz nola gizan den, errebelazioa pilot berezkoetan? Me berak erakutsi du uh, maila zuela finalean txartzeko uh, aurten eta eta binakako txapelketan eh, handienekin eh, sartzen da, beraz, eh, berak erakutsi du zebadakien egiten eta e, uste dut ongi erakutsi duela, ongi da pilota entzat. Jon, uh, Logan Lambert parean, zuk astelenean izanen duzu, zuk uh, jo duzu Logan Lambert joan den larun baten ere, justu peio, peio aintzin, nola, zuk ere beste, beste partida bat izanen da, zuretako, nola ikusten duzu? Bai, bai, eh, partia diferente bat izango da, e, final bada, ikan duen bezala peio eh, di finalak uh, desberdinak gira. Lambert uh, esperientzia asko ditu, ni, a, ni ara naiz beraz, ia da, jas, partia diferente izango da. Eta zuri, da peioren kontrakoa, uh, zu zira garatenean, eta, <laughs> eta jo duzu Lambert modernean. Bai, bai, eh, hau bi, di, bi trinkete diferenteak dira, eh? modernoan nahiko trinkete biziagoa izango da, beraz, eh, ez ez, eh, final bat da, beraz, eh, ara, e, partidua, bat atera, atera beharko dut e, txapela hartzeko. Hmm. aipatzen ginen zurekin ere jauzi bat eman zinuela, eta peiok ere errandu, ostion, aurten dik sartu behiz zira berezkotan. E, eh, Pampila duzekin ari zira, beti joan? Bai, bai, beti, beti, beti. Eh, beri esker ere, kakotzen artean, eh, jauzi hori? Ah, bai, bai, bai, ni uh, sartu nahizarek trinketean uh, Pampilekin hasi nahiz entrenatzen eta entrenatuz astero Pampilikin, be, uh, asko ikasiut eta maila horretara iritsi nahiz uh, Pampili esker bai. Zu hemendik uh, astelenera, zer izanen da zure programa? Oh, peio bezala, hor gaur entrenatzen izpilotan, beraz hor uh, eh, kurrika pixkat edu dena egunetan, eta gero eh, pausa, pausa pixkat, eta... Pilotarik ez berriz? Ez, ez, ez dut uh, pilotarik unkitako. Aztelen arte. Entrenatu zira, aste untan, entrenatu zira garatenean. Bai. Um, fisikoki, joan, zu aparte entrenatzen zira? Bo, egia da pampirekin uh, eh, ere fisiko asko egiten dutala, gero badut ere uh, eh, tijozen egiten dut batzutan uh, muskulazio pixkat, baina bai egia ezan uh, gehienetan pampirekin uh, egiten dut fisikoa. Ah, tijozen, zenako tijozen? Ba, berriz sartu nintzelarik trinketean, uh, nuen, uh, xantza bat, be, presentatu zidaten uh, tijozen uh, fisiko bat, eta... Norda? Christophe Damien, Christophe Damien, eh, beste pilotari batan entrenatzen da ere, Dan Nikol, Eta egia erran, be ongi konpondu naiz berarekin, eta fisikoki fe, uh, eh, obetu naiz, bo gero egia erran, eh, Pampi eta Christophe Damien, fe, Christophe Damienekin uh, asko ikasiut, eta ere jaiten alda, haien, haien haien eri esker, maila horretan naiz gaur. Eta kusten duzu, diferentzia kantxan ere? Bai, bai, nire ustez, <laughs> bai, bai, ikusten da, hor, gainera lehen mail, eh, fe, eh, buruz buruko txapelketan, berezkoetan, eh, fisikoa ahas garrantzisua da, beraz, bai, ikusten da, hor. Ah, ongi heldu da, zuek, zuek biak hemen izaitea, batetik finalan ziztelako biak, eh? Jon zu be multxuan eta peio zua multxuan, baina, binazkakoan, elgarrekin hariko ziste, naiz oino ofiziala ez den, eh? prentxaurrekoa elduen hastean eginen du Frantziako Federakuntzak, baina orain denek, denek badakite. Jon, pentsatzen zu kontent zirela, peio galde e, eh, aintzineko berenetan derako. Eh, peio zuk nola hartu duzu berriarekin e, eh, Benik ongia hartu dut. E, dut ongi dela pilotariak berriak direlalik e, goi mailan, xantzaukan dezaten e, goi mailako pilotariekin jokatzeko eta niretzat plazer handia izanen da jonekin jokatzea eta euneko euna emanen dugu elgarrekin zerbait atzeratzeko Ega da ez dugula deus galtzekorik eta zerbait aterako dugu, ez dakit eh, ona edo txarra, baina zerbait aterako da. Deus galtzekorik, eh, zireste, zire ikusten hor eh, favoritoetan edo? Ez, eta ez da favorito gisa ikusi behar, ez, eta beste, beste taldeak azkarak dira, sustut bat, baltari gizan dut, jazko txapeldu nortzeak. Finalistak, finalistak, beraz, Bala, guk eh, gure jokoa eginen dugu, baina hori ez da ez da oino aktualitatea guk behar dugu bai. gure finalari pentsatu eta gero etorriko da binazkako txapelketako momentu. Bai. Ala, ala ere, e, doidoia binazkoarekin bukatzeko, aurten deliberatute zartzeaz pospare, baina aski horrekatuak, eh, ez dute eman laupare eta bat apalago aski horrekatuak, mentura segia da gualtarik izan ditu, bat gorago da. Hori ongi kausitzen duzu edo nahiago zinuten beste manera? zuretako lehen aldia da, baina peio kontraz du esperientzia gehiago. Be, urtero, eh, hartzen dituzte erabakiak eh, federakuntzakoak. Jaz, eh, erantzuten nahi zutela talde azkerrak egin eta eta bat berdin apalagoa. Horten nahiko horrekatuak dira talde guziak. Hala, behar da, erraten duten arekin jokatu eta gu pilotariak gira eta behar gira kantsa atera espektakula egiteko eski disiplinatua, teio. besterik egan, eh? alde, alde oktatik. Uh, eh, denbora entzina doa, istante utziko dugu uh, pilota alde batera, baina lehenik gauza batzu nenituzke aipatu uh, zurekin, lehenik jon, zu uh, uh, menturaz uh, bierin, bien dako da galdera, ez zentzu berean, baina mundialak uh, izanen dira Barcelonan, uh, duden aurten, 2018an, uh, Peio, zuk pentsatzen dut, eh, pentsatzen ari zirela, aurtan, hafen pentsatzen edo postulatuko duzula jokatzeko eh, mundial hori, trinketean? Bai, bai, ustan da. Jon, <laughs> ezker paretean? Zdakit horrein dik. Zdakit horrein dik. Ez duzu baztertzen aukera hori. Ez dut baztertzen momentu kotz, baina nor, eh, ez dut asko pentsatu, ikanduen bezala peio momentu kotz finalari pentsatzen dut, Eta gero, gero, gero, bada binakako txapelketa, beraz momentukotz eh, hori pentsatzen dut, eta gero ba, eh, mundialaren zat, uh, eh, aipatuko dut, eta jakin dut panpizela entrenan Bai, ortako galetzen Beraz, berarekin aipatuko dut, eta ikusiko, baina momentukotz... Uh, ez da, baztehtu aukera hori... Uh, ez da, baztehtu. Egitea pijabat kakotzen artean, berritzere ezkerparetan mundialerako. Uh, beste galdera bat zuretako, Eh, ez zira behartua erantzutea, baina bustut erantzen honen problemarik gabe. Multxotan, xapelketan honetan, multxotan berriz ere kontrolatu izan zira antidopazian, ahango itzen, eta aski uh, eh, eskesu, ena batua bezala zinen, aniz kontrolatu izan zirelako. Bai? Aniz, kon, eh? aniz kontrolatu izan zira? Bai, egia da, aniz kontrolatu izan nahizela. Zendako ez gira, gu eta e, pilota zelak ez gira huartzen hortaz ez dakigu. Zomat aliz kontrolatu izan zira? Urtero, urtero, pasatu nahi zenetik, urtero. Eta afizonatuetan ere kontrolatu izan nahi nintzen. Baina ez urtero finalean? Ez, ez urtero finalean. Zendako pentsazen beti finalean malima zira, normala da kontrolatu izatea. Baina hor adidez, multsoko partida zen. Bai, multsoko partida zen eta... Eta hori da AFL-deko gizona, baina Arrazorik gabe egin dut eh, behar nuena egin, eta... Eta, ala, menen, eh, ala, erraten nuena, eh, da, din dela partida horretara baizik. Ezen, ezen esenperen, ezen, neun ez, ez da eta jin da jango itzera, bo. Muntxoko partidetan egiten duzu? Bai, bai, tira jozor dela omen, bon. Ola, Normal ola, da, egiten dute, txosketa? Beraz, berak, hori egin zuen jaz, ala. Baina ez da jazurik horren gainean, eh? nahi badu egunero, <laughs> pisa egingo dut egunero. um, finitzeko, E, peio joan den astean epatzen eh, eh, zinuan hemen gure, gure antenan e, xapelketa importantea zela e, estatudarik, ba, zula final bat jokatzeko igande honetan eta, eta serioski prestatu duzula, baina mundua ez dela hortan gelitzen, ondotik heldu da uda e, mundiala erran ere baina hori e, izanen da ugian uste dut, eta mm, badirela beste lehiaketa batzuk bereziki aipatu duzu azparnekoa bai. zinez, e, ara bihotzean zinuela Bai, bihotzan dut eh, lehiak eta hori eta ni astero entrenatzen aizen nintzen eh, berria trinketean, berria zaharra trinketean orain erraten alda, bai. eta hola ikustea eh, trinket hori berriz, ala, bihotzan dut lehiak eta hori, eta berda, berda eskertu eta eta lehen lehen itxuran eman egiten duena jarmak marc Charitonek trinket horrentzat, kristoan trinketa izango da eta lehiak eta handia. Ordan, merbada bat dituzu informazioak zu guk ez ditugunak, zertan da trinkete hori, entzinatzen dira? Bai, bai, entzinatzen da, pasatzen nahi eh, ze entzinean, eta eta hor eh, ikusi da, kasik eh, etxea dela, jendea eskuineko, berina. ez da emana, baina publiko, publikoaren zat tokiak kasik prest dira, fe prest, egina da, eta gero trinket barnean uste dut sola ere egina dela, eta ari direla tindatzen uh, eh, teila, fen teilak, uh, eh, direla goi, goikoak uh, tindatzen, uh, ari da ongi, ongi uh, entzinatzen, eta uste dut uh, idekia izango dela azparneko pestetan dut. Hau bedu, eh? <laughs> Bestelaz da eginen, bestelaz da eginen, jaketa, gibeleko taula mugitzen da? Hori ez dakit. Eduriz mugitzen da, beraz, izaten egiten alko ditu ere, e, eh, mantzokun mundialak balin badira, edo Europako kopak, edo nindakita, eh, nazioarteko partidak egiten alko dira. E, berririk eh, lehiaketaz, badakigu finalerdi final eta final izanen dira, baina bikoteak eta ez dira... Hori ez, sobera goiza. <laughs> Trinketaz begira. sobera goiza zerbaiten errateko, jadanik bat, bat Badakigu uh, norekin uh, jokatuko dugun frantziako txapelketa, eta nik ongi da, gero uh, <laughs> udako liaketak uh, eh, ez dakigu. Ez bera, nola jamak xarritonen ondoan zinen, behar da zerbait entzuna zinen. Ba, ba, ba, Berdin bera ekin jokatuko dut. Ah, eta hor kontentzira edo? Ba, igual zait. um, <laughs> Arras, uh, baina presi izanen da, eh? a priori presi zanen da trinketa um, mm, ekain ondareko. Espera, espera. Espera, beti. Vai, vai. Finitzeko, uh, peio, beti gai eh, ez, ez duko aipatu eta zuri ere bakizu galdetu joan. Nogu izanen duzu igande untan uh, eh, entrenatzaile? Bai, beti bezala. Manu eta ita. Manu eta ita. Eta matiok izanen du, pampi eta bere ita, nik uste. Zuk joan, nogu izanen duzu, azte benean? Berdin, pampi eta agian pampi pusi badu eta ita. Aita, ados, aita ere kontselari idea, eh, kontselari duzu. Um, Manu Martiarenak utzi zuen eskupilota, duela orain uh, hilabete batzun ikuste, um, nola hartu zinuen berria eta triste edo... Ez, ez, ez, eh, januen bezala, nik ez dut, ez dut, deus, eh, nahiz horren eh, bahnean sartu, nik, ni Manu ezagutzen dut, Manu bezala, nire entrenatzaile bezala, gero egiten zuena eskupilotan, bai, egia da gaitzeko gauzak eh, egin dituela, baina eh, utzi du eh, bere erabakia izan da, orain beste gizon batzu badira be hor, alen boa eta olakoak, eta uste dut gizon ahas onak direla ere, eta sigur naiz nahi dutela pilotaren ona berek ere, beraz behar dira seitu eta proiektuak behar du aintzinatu pilotak obetzeko. Zuek pilotariek ez duzuet deus senditu diferentzia mani joan denetik? Ez, mementukot eh, ez dugu eh, senditu eh, diferentziarik. Gada nik ezagutu tala eri esku pilota sartu beraz... Hai. Hala, egia da, diru hainitz ekarri zuela eskupilotari, tenore hainitz basa ditu, baina bere erabakia izan da, eta behar da, respetatu, eta orain diren gizunak behar dira berak ere behar dira lagundu eh, pilota intzinatzen kozen, eta guk eh, hori nahi gugu bakarrik eh, pilota dadin eta, eta goi izan dadin beti. Hale, ah, finitzeko peio, irugarren aldiko dut finitzeko, ez? <laughs> Bai. Oaikoan azkena da. pronostiko bat, jonen finalean, zebe multsoko finalean? Be... Jon favoritoa izan ez. Jonek ez du partidari galdu hori, no? Hala, hori da, eta... Be, beraz favoritoa izanen da, beraz e, eh, izake behogei eta oita ama sei, beraren alde. Uztot partida edeja izango dela eta eta final handia izango dela ere. Joaren zira? ez dakit nola bukatzen dutan igandean. <laughs> igandeaz depende, igandeaz depende. Joan, pronostiko bat te joren partidaren zat. Boa, e, zeila, e, ustez, bi, honenak dira hor, trinketean, beraz, eh, edo zoin irabazten aldu, eh, ia da, Matio, Matio, kriston jokalaria dela, eta erakutsi du eh, lian beraz, e, ez, ez, ez, dut eman, deus egan baina bakit kriston partia emango dutela biak, eta be, onenak irabazan, irabazidadien. Ados, ogan, berez galetuko izot pronostiko bat e, Eta, boa, are... E, e, Eso ari zira, eh, nintzeko txapeketan. <laughs> Berak egan duzuk irabazten zinora... Eh. Are, e, eh, peio rentzat behoi eta oitama, oitame sortzi. Are, da. Azteko bieri e, xantza hon, peio zuri e, igandean, guan izan egira biztan dena partida horrein maiteko, eta ondutik nahiko dugu zurekin mintzatu, azta dudaik, maina xantza hon igandeko, matiaren kontra. Esker. Eta baita ere zuri joan, gezire izanen, astelenean, zuzenean, baina, baina norbait izanen da, zuri, <laughs> zuri elgezketatzeko partiaren ondotik, eta zuri, zuri ere santzan. Lauetan zuk, joan, egosetan? E, eh, lauetan lehen partia eta ni ondoren. Zostan, lojan lan berren kontra, bieri santzan, eta azteko, mil esker demora harturik e, irratira etortzeko eh, egun, ez bakit, ez dela beti erretxa azuen eta behondoko egunak arte. Mitxi. Bilduma Bayona hartzen digiak amar urte! Horren karietarat, Piritz Porrotz eta Marimototz eldu zaizkigu Bayonako Gler Elkartetxerat. Noiz, martxoaren lauean igandearekin goizego amarrak eterditan. Bilduma Tokiak aintzinetik erosten alko dira? Bai, biztan dena. Bai elkarden elkar dendan, miarritzeko ekiden dan. azparneko xuriatean, eta luma baiona hona orten egian. Ederra hori, ez da honuan. Zatozte familia guztiarekin, piritz porratz eta marimoto txan, borobilean ikusgarri begirat, borobilean, martxoaren lauean, borobilean, borobilean, borobilean, eta borobilean, borobilean, eskutik, Zirimolaren bigarren alea. Otsailaren ogoita iruan, ahatzeko behatziontan, Gati tiakiola gaztetxean, Gatibu! DJ Dijibul! Sajera ama euro, hain zinetik erosina ibaduzu, zoaz ehatzetetako Facebooko jira. Sartuz Zirimolaren! Jokoz kanpoko bilagen partean ziste entzuleak, lehen partean pilotariak gurekin izan ditugu, berriz eskertzen ditugu peio galde eta ion iturbe, eta oaikoan sokatiraz hariko gira eta zureideko sokatiraz gurekin. Berakin nuen uh, matxin baina azkenean, Pierre, handu ezadugu, txaldean Pierre. Agur. Matxin uh, eh, zen diten Ez, gandaut eh, eh, haren plazan diteko egoak ditan, eta bon, indut plazera hakin, bon. Ba. albezi nongi dut haren plazan, ez ino. Inen duzu, inen duzu, ez kesa. Zure zagutza pixka bat eginen dugu, zaitugu zagutzen, zu arduraduna zira ere, zure ideko sokatiren? Ez, ni uh, ustaizko aneiz, ustaizko uh, buruzari izan aiz hobi bat urtez, eta orai uh, federazioan naiz eta epaile gisa aitzen aiz, mund, uh, eh, hemenko xapelketan, eta aurten uh, eh, zuaideko taldearekin, oaikin naiz eh, sinat hoien ikusterat eta hoien hainkadaratzera uh, pixka bat. Ados, behaz, badakizu, sinataz, badakizu zerbait, han ere epaile ginen duzu? Ez, ez dugu han haino gure beharik. Ados, hau, egin duzu federazioan ziren zoin federazioan zira? Erriki rol federazioan, hemengo fe, eskual joko guzien federazioan. Ipar euskal errikoa? Ipar, Iparraldekoa. Iparraldekoa, bai. bai. Uh, orduan, zuraideko taldea txinara joiten da, munduko xapelketetara. Uh, orduan, ze, mo ze da? Gomanda, lurian da? Uh, izaiten dire bi eh, xapelketa eh, sokatiran. Waikoa, xinan, barnean izaiten da, eta tapizaren gainean izaiten da. Goma gainean, Goma gainean. Eh, eta nok parte hartzen du, eh, oh, somat guziz bada xapaketa hori? Bi urtetaik, eh? taik bi urte holande xantzen. zen. Eta somat somat ere suma izanen dira? Uh, normalki hogoi bat izaiten da, goiti behiti hogoi, oita bos bat. Uh, aurten guan, uh, me ez dakigu, uh, Europatik uh, talde guzerak etorriko diren arat, me ustean bai. Ha, ah, errandut ere suma, klubak dira? Eba, izanen da, bi gehunez, lemixiko bi klubak. Klubak haitzen dire, ortsiunakin eta ortsialeakin, eta gero nazionetan haitzen dire, laumatakin eta igarniakin. Eta hor, zuraide hariko da klub gisa? Klub gisa, bai. Eta ondotik, zuraide korrezkatuko du Frantzia? Ez da Frantzia dan dago haiko, haiko da baskontri gisa. Ados, baskontri eh, gisa? Uh, lemixiko aldikot, uh, eh, iparaldeko taldeak eta egoaldekoak denak baskontri gisa gisa hariko dira xapelkata hortan nazionetan. Eh, ekipa izaiten alda? Uh, eh, nazioneak edo... Uh, bai, uh, zenta uh, errandu zu egualdekoak eta bien artean egin dute ekipa bat? Uh, bai, selekzioneak egin dute uh, kategoria usietan, zen izaiten dira lau kategoria mutiletan eta beste bizpairu nesketan, neskake izain dira Ah, Biz, badire hiru talde naski, bestaldetik, parte hartuko dutenak eta frango ongi uh, iten dutena aske urte dutan, bai. Ados, eta Zen, bai? Bi, bigaren, hirugaren, mai zorotide nesketan. Hmm. Mutiletan edu eh, labi urte sokariko taldea frango ongi atatu zen, hiru aldiz beden hirugarren intzuen. Horek nungoak dira, antzeot, gaztaiz? Bai, gazterik. Gazteizkoak, bai. Hirugarren egin zuten, bai? Intzuten, bai. Eta hor egin duzu, beraz, baskontroren izenean, e, dependitzen du zoin pixutan, hori da? Ba, ikusiko du, eh, ba, hemen eh, klubetan haiko dira, lehenik zuaide, eta gero benartian ikusiko dute, bazuten bilkura bat bagdan, aski behin, no? selekzioniak iteko Egoaldeko eta ipar zuaideko taldeekin. Zenta, iten alda selekzionea, zenta, eh, eh, sokatzira biziki ekipako uh, joko bada, akzu, berda, usaia izan, elgerkin tiratzea? Bai, badakite aski, bai. enohtan dieraik elgarrekin aitzia, frango fite, konbrenitzu dute elgar. No. Uh, zuraidek, zoin uh, pixutan parte hartuko du? Uh, ene ustez, 600 se, kilotan, ta berroietan, eta 600 latanoi kilotan. Eta hoik, zortzik izonetan. Hori, eta bada beste eh, ipagaldeko talderik? Ez, aurten ez dago beste Zaleta, talderik. Zaleta, Iapurak ez? Ez dugu indiplazemendua. Dona Paleo? Ez. Ez, Dona paleo ez dira mailan? Ez, Dona Pablok pliskat uh, eh, apart direk. Ap, apalo dira. Eta egoaldetik nori izanen da badakizu? Uh, Ibarra, bai? gazteri, hoik sigur, eta gero nesketan naski Ibarra berritze, eta uh, bertze bi edo hiru taldeino. Iparaldeko neskarik ez? E, neskik ez da ino. Bada eh, egia egan eh, bat edo bitaldetan abiatuak urte bat pare ustaritzen abiatua da nesketan eta baigorike Uh, bezkoitzeke abiatua da pixka bat, espantzatu, hemen diko, eh, urte buian izain dira, jeska batzu, munduko xapelketara du baiteko bikisan. bakita ari direla entrenatzen, eh? bai ustaritzen eta bai, bai gogin, direla denetan problemak, baina ari dira entxatzen eta... Txeiatzen ez da bai, ere, txe, bai, bai, mutiletan ez da ere, orduan esketan haino bai. zarro dago. Zuaide, um, ze, alditu eh, klubetan? Klubetan, bo, ni afrengo talde hona da, me, bo, ne, hori hortan eh, izaindu askilan ez nahi txeur hoben guziak it, oaikituztela berekin, zen ez baitire denak libratzen izan beren lagernikin, Be, albezin onginen dute, bai, eneduriko. Eskasi zenen dira tiralari batzu? Bai, hala komplinetu adut, uh, eh, ez dire denak bere elanekin uh, eh, libratzen alizan, eta bon, me, izanen dute ale talde gazte eta bortitzatide, bai. Eta ezpel eta jaz, uh, jaz zute Euskadiko xapeldun izan direla, enaiztako itzen zoin pixutan, talde, talde polita dut, zenako ez dira joan? Be, beren auta da, hori, indute haintxu ba, hori urte untan beden eh, beti xapelketa guziak, eta bon, urte mehar bautzi dute hori bastareat. Izaiten alda, sos historio bat, eta nola finantzatuak dira bidai horiek? talde bakarrak egiten du, eta hartako indute eh, dura laumatian eh, bai. kantaldi bat, eta laguntza frango... Eh, izan dute edo, eh, galdetu ezkerta eskoen eta beren sakeratik epizka eh, bat, eh? Zomat, mhm. zomat, balio du denendako bidaia, eta Denen, denak eta materialak. Denendako ez, me, bo, marda, 2000 euroz goiti beden, ba, bako beden... Eta somat joiten dira, delegazioa zomatekoa da? Uh, denak uh, amos naski, holako zerbetetan. Oita, oitamak mila euro behar bai, dira joiteko. Gero, ba- bai eta gero han behar da lo, eta bai. eta hori guzia. Um, Ejan duzu, uh, zaila izanen ez zutela, zuraidek, uh, zerbaiten uh, medaila baten atxemaitea, zoin dira, zoin pixutan dira oberen, zuaide? Uh, sei unta beroietan, eta sei unta latonoietan, normalki frango ongi izaiten dire. Eta horre, ugun izain dira? Ikusi behar. <laughs> bai. Ba, no, eh, nola da formula? Eh, zer da, multxoak eginak dira? Bai, egiten eh, reiten bezala pulak, uh, izaiten bai. dire, somat den mm, ast, Eskrituik uh, kategoria hausietan, eta gero tira jozorak, eta gero, hola. Ah, egiten da zosketa pulak egiteko? Bai, bai, hola inatire, eta gero. Eta gero final erdi, edo? Bai, hola. Eta finala. Bai, eta, hola. Eta tiraldiak beti dira, bi tiraldi. bai. Eta berdinketa baldima da. Uh, ez. O, oh, pondua markatzen dute eh, mantxa irazi guziz. Mantxa bat irazi pondu bat, bi mantxak irazi iru pondu. Ah. ah. bakar, ah. bi taldeak mantxa bat irazte dute, oduan bako pondu bat markatzen dute. eta, eta biak tiratzen maitu, biak eramaten maitu zu iru pondu. Iru pondu. Ados. Askotan izaiten dire, gero... De, Parte elgarreta, gelitzen manima die pondu beretan, diferentzian iteko beste mantxa bat elgarrekin itea. Hmm. Um, dira favorituak hor? Um... Maiz, uh, azken urteotan uh, Irlandesak, Holandesak, uh, Anglesake. Goma gainean ere, lurian badakit bai onak direla? Bai, me, bai. Azken urteotan uh, Irlandesak uh, frango azkaratire bai. China edo... edo... Ta China ikusitu... Taiwan? Taiwan, ta oike ikusitu frango gohor haiziela lanean eh, azke urtean, urteotan, eta sen, pentsatzen dugu normalki beren etxean eh, izigarri bortitzak izain dila. Ba, Nunda mondiala? Uh, eh, Shangaietik haatxo, Usu izeneko herri handi bat, me guk egiztu nula bate ezautzen hemen. Herri handia, nolako handia? Uh, Milion bat edo bia badie, ah, eta ah, ah, ez hautzen hemen. Usu deitzen da <laughs> bai. izena. Noiz, noiz abiatzen zizte? uh, lauan, bartitzen dira, eta gero hamar bat egun. Eta noiz hasten da, esapelketa? Eh, Zorzian. Zomat egunez eh, pleatu da hori? Uh, lau egunez, bi egun klubeak eta bi egun razioniak. Antxo haste buru ahondi bat iten? Bai, orz egunetik igan de hartian. Han uh, zu joiten zire ikustera, bo epailea zire aparte bene joiten zire ikustera, izain zu parada ere han bisitatzeko edo zait edo? Entxiatuko dira bizka bat bai. bai alde alde mesimat. China eh, visa eta hori aletik, e da edo ez? Bada bai komplikazio ni bat, eh, me bon. I eta gero da bai. bestalde eta onotik zurekin aipatuko du untsa da epaile izaitzea, beste beste zerbait aipatuko du bestalde, euskadiko sapelketak eh jokatzen direnak, eh gaitzen dut. Hor parte hartzen du ere zuraidek? Bai, ze pisutan. Uh, aurten, uh, eh, seien unta latano eta nartu parte, eta seien unta berroi aski. Bai. Eta best, asia da hori? Uh, bai, eta numetan bukatu are da, zen uh, aurten munduko xapelketa bai aitzini ina dute dena. Ados, bukatu da Bai, no? naski igan jantzuten uh, azken kategoria. Ah, eta beste ipagal, eh, espre, niapogak bazen? Ni apura, bai, frango ongi da, naski bi hirugarren horrelako zerbet. Xapelik, mai, eh, xapelik edo, bai, xapelik ez? E, ez, aurten ez. Ez, nok du? Eh, dutan haitu taik e, lesaka, me, le, bi ah. beden, bi ah, xapel beden hartu ditu aurten. Bai, tuzte tiralari honak Baita Bai, eta gazteri ere beste bat naski, bai. Ados. Epaile zira, uh, uste nik pentsazonen matxin uh, eh, zela matxin lafet jenezela, eta zu, zura idetaz nahi nion galdegin, berezekit, duela uh, azken aldean jazeto gizelarik matxin, ezakit matxin zen edo gabi etxak zen, uh, niapugaken izenean, beti ere bazituzten problema hondiak zapetekin. Zu epaile zira, uh, egia jaz izan zirela problemak zapetekin, kola zerbait bazutela, edo... Goitzen zira, hortaz? Uh, bai, haitu izan dut, eh, izan haiz, jara, zume bitkurretanean, zen uh, eh, hirutalde izan zien uh, kanporat emanak, suspizionia bat zuzten, heien zapetetan, uh, kola emanazela, bazela, etzela, bon, me bon, uh, behar da jakin, epaileek, e, zerbet, senditzen mani dute zapetetan emana, ez dena libre, taldeak kanpo dire segidan. Hala aplikatu zuten, erre, er, erreglementua eh, dena mundukoare, beti denetako erreglementua aplikatu zuten, hango fiteen eduriko, duda baziren, ean etzen, bazen, etzen erretx, boan intzuten, uh, eh, hola, me... Zenta, ba- asia intzin unkitzen dira, zapetan? Bai, bai, behatzen dugu, aldiguziz behatzen dugu. Eta aurten, eh, haino, dute... Eh, gauza, aldi guziz behatzen dut, du zapetak, eta zapetak guai, epailean un, onduan usten duzte bimantxen artian. Kentzen duzte zapetak eta hanun gitzen, eta hola, aurten pixka kalmatzeko bazterak zen, frango... Ba, jaz komplikatua zen, Komplikatua zen, eh? eh bastara frango zakituatzen. Ba, ba, ba, ba, bazela ba. falta, etzela, etzela, bon, duda hauniz bazen. Ba, zu epaile zira, eh, Euskadikoan parte hartzen duzu ere paile edo bakrik hemen alizia? Uh, eh, askotan galdezten dakute harrat ere Ai. tortzia bai. bai. Zen eh, bazuten eh, askit, askenean, hango epaileak bazuten aski, soka hmm. ekin ez zuten uzten zuten soka aixe bestendako, zen etzuten, sobera historio bat zen txokan hmm. orduan hemen goke nahi zuten biskiat parte hartzia eta ikusteak guke nola pasatzen zen eta kanpoko tarrak izaitiare biskiat Azterrek almatzeko. Ba, zu, eh, paile ofiziala zira, baduzu, eh, baduz, pasatu duzu diploma bat? Edo bai, pasatu dut, bai. Dura hoi bat urte pasatu dut, bai. No, no, zer da behar, zu ongi jakin legiak? Bai, ongi jakin eguziak eta kestionetu ziak ari ingan Bai, zaila da, lan hori? Ba, uh, sokan datzarena gero bestietan ez da... Azta, ah, elpaile zira kirol guzietan? Bai, nik eh, denetan haitzen naiz bai. Ah, Jana baita, txingan, eh, txingan, jontzan... Txingan, eh? lasto botatziat, eta eurian, eta denetan, bai. Ah, eta zai... pasten duzulaik, bai, zure txamenan, nahi duzu, jak, bai. joko guziak hartuati. Joko guziak guziak. Eta gaiten zu, zai... eta hemen ez dugu sikuran egiten, bai, buare ikasia dut aldi bat entzat. Ah, bai, ez da <laughs> segarririk hemen bat. Hemen iparaldian ez du ikusten eskolari gutxi ere. E, bai, izi gari gutxi. Domaia da, me, ez, zaila da hemen, ez du uh, eh, atxemeiten uh, eh, mutilik hortan lotzeko. Ba, zai, um, erretzen zu, sokatira dela zailena? Bai, zen, izaiten dire, maiz historio gehiagoak. Ba, nik entzuna, entzuna ditut, ez, eh, zer nahi, kakotxen artean, eganen dugu, guri artean, trisa bat direla. Um, trisatzen dutela, trisatipiak eganen dute, dibidez, kola zapetetan, um, Erresina eskuetan, eta bon, ez dela eh, eh, libraik... E, ez da izu hori? Erresina hori eskuetan? Ez da libro. Ez da libro, eta egiten da? Fen, Asko entxeatzen dire, entxeatu dire, me bon... E... da gero hori, zinez, bai? Hobekio lotzen duzu bai. zurek hor da normalki. Baz, bazterian... Uh... Eh, Na, hortan eba dire historiatzen, normalki... Eh, ba, Hor irratian gire esplikatzuko dute, bazterian soka, soka maite maitute hemen, eh, bai. hankan, an, ankan. Hor soka hobeki blokatzeko sistemak? Bai, askok eh, maiten dute zintura bagnian eta zintura bagnian litake normalki bate libre, berle da, korda, uh, egiten du, korda behar dela ikusti. Ikusti. Zintura gordetzeute, blokatzeute sobra asko, eta hoktane badu du eh, asko problema. Bada, hainbat bat aktio libro da, eta hein bat eta egoiti, ez da gehiago libro. <laughs> Agrafa zerbait ere? Ikusi izan to. Egia? Bai, izan to. E, zuk ikusi oso? Ba, asko gauza ikusi to. Bai. Egia? Bai, izan to, gauza batzu. Eh, eta zer dire, agrafak emanak zirkoen? Agrafak, edo, feraia pixka bat, eh, zinturan eh, obekio blokatzeko, zera, bon. Eh. Ez, ez, ez legatzeko sokat. Ba, izan, izan dire kasu batzu, me, eh, ez, ez maiz, me, bon. Eta martxan da hori zinez, balio du hori egitea? Ba, entziatzen dire, me, bo, uste dute <laughs> laguntza unia dutela horrekin, me, besuak eta zangoak ez bari baitutzu eh, <laughs> ah, bai. guti buti duzu berdin, eh? eh Entzunut ere, eh, anitzetan, hemen hankan dugun ezuguntan, hortan, barnean blokatzen dutela, eta tiralariak finak direla, eh? Ba, ba, ba. ba. Barnean hor... Eh... Ba, ba, izinta batekin ongi emaiten dute, eta hor libre da, hor laitzen. Hori haizu bai. da? Bai, bai. bai. Bo, aski, eh, aski erri da, eh? <laughs> eh, eh, eh e, zenako itzen da hori zenta ez du alako famarik, ez da sosainit irabaztean? Ba, <laughs> irabazteko, irabazteko. Irabazteko Joko guzietan, bena eh, horia? Horia. zenta sosa ez? Ez da horretako. <laughs> ez, ez da sosik? Ez da, ez da horretako, me bon, irazteko gizan. Ados, eh, ados. Agitia zira zu bat? Eustuzuk gehiu bat dela, hoai geroztak gehiu dela? Guai, eh, e, guai, pentsatzen dut guano eta gehiago kontrolatzen dugula gauza guziak, be, bon, beti badide, beti dopaja bezala da. Dopaja badide... non ere dopaja eh, izan zen sokatiren dola jaz edo, edo dola bi urte, ez dakitzoen ekipakoak? Izan dire duda batzure, bai, hortane, eh, bon, joko guzieta bezala, me, guzieta bezala, ez dut uste, me, bon, Denak amaratueratire eta ez dute berdin kasumaiten behen bizian, zer hartze duten eridilaik edo gauza duzitan. Hau, ah, zuzu nahi gabezkoa dela? Bai, maiz gertatzen alda, eh. ez idurian eh, ez dira hartako munduko xapelketa eta boiten dilaik, eh, egiten dugu mutilu ziri kasumazue eribazi beste, zer hartzen duzuen, abisadazui zuen mirikuak, zer hartzen duzuen, zer behar duzuen, normal da, zen ez behitute bestela ez kasumaiten. Eh. Oh. Ez bali eraiten zure midiku bai, behar da zula kasuman, izaiten aldu zula kontrolabat. Kontrola bai, ba, bai, batzutan erremedio batek, kokaiten aldu produktu bat, eh, debekatu adela. Bai. Hori posire da, baina posire da ere eh, hartzea espres eh, produktu bat, eh, obeki biltzeko edo, ez, edo eh, aki entzeko edo nik dakita. Hori ere posire da. Bertan dena. da. Nola, nola atzen, zu zira, egan duzu, uh, Ipagaldeko federakuntzan uh, zira, licentzia, pentsatzen dut, Euskadik badu federakuntza bat, gero nola antolatu da, no kontrolatzen du uh, dopaja dibidez, nondik heldu dira kontrolak, eta kario da kontrol bat? Uh, eskuadiko federazioniak ere egiten ditu olako kontrolak, bai. Beraz, uh, pentsatzen handa uh, Euskadiko gobernutik, uh, Uh, bat dituzte laguntza frango sokatirako uh, bai. Eta Ta beste joko guzietako... Bai, bai. eta Ta hortik heldu dela, beraz, kontrola... Bai, bai, bai. Dopoz da kontrola. Um, Pierre Handuza, uh, epaile zira, errikiroletan, joite zira txinara hoi helduen astean uh, zuraidekoekin, aspaldi mundu hortan sartua zira. Nola, nola txamaiten duzu errikirola ipar euskal egian, Zertan da? goitiari da, Beitiari da. Hene duriko, ba, ez da mementoan hainkora, eh, asko, asko badu berriz goiti baitia, taldeak guano eta gutio dago die, eh, ez da hobenian, hobenian, hene duriko, me, bo, Beiti? Eh, memento atzu, me izaiten dire, beti urte guziz, eh, me, periodada atzu frango gora, beste atzu beraxo, bon, mementoan frango apaldira, ba, hene Eta anitzetan bezala guti girelarik gira gehien kesatzen. Hai. <laughs> Anitz kes, errikirolekoak, anitz kesatuak dira horien artean, ez? Bai, zeiten da, bai, historia frango. Historia frango. Eta guti izanik ikan ere. Bai. Um, modalitateak egan duzulen, zoin dira martxan diren modalitateak eta gutxi biltzen direnak, adioz, egan dugu aizkora guti hemen? Aizkora guti, e, eh, trontzare gutisko, harrian ez dugu mutilanitz, Gero asko hor gainu eta lastuan eta orta badu asko, asko mutila. Hmm. Berri hona menturaz dira neskak? Neska, bai, espantzado hortaz behar bapiskat eh, mutilakek mutiko dira. <laughs> Neskekin batean? Berdin. Bada, zeit iten alda, biska bat eh, berriz eh, partia erazteko errikirolak? Be, Berlitazke berriz errikira buruz izan zen... Zerri buruz bakatu? Erriari buruz, ah, ba, erriko pestetan eh, ikusten dugu, guano eta gehiago ez dela deusik izaiten eh, indar jokoetan eta horako eta sobera bolta hondian indugu behar bat gure dena dukuke badugu gure falta. Uh, Uda partian uh, turistentzat uh, ados, ta, uh, ados spektaklo intu eskerte eskoin dirua miltzeko, aixi zen eta me... Ez du, ugondo dira gure, gure, gure, gure munduaz. Bai. Hor bada, ala ere, uh, pixka bat, ez, dakit, ez da kontradikzio, baina badakit ez da bai da undia baduzuela zuen artean, uh, erri kirolak, indar jokoak, uh, folklorea kirola. Bai. Nola, nola eramaiten da hori? De... Zure, zuretako zer da? Folklorea da, kirola da, biakiten aldira? Zuera, zuera, zuera pentsatzeot, eh, folklor gisa eh, pasatuak gila, eta alta eni duriko beste, beste, kirol bat bezin tzara da, bada beste edo zoin kirol eta behar da izan lanian, eh, fizikoa, teknika dena behar izan lanian. Mm. Hor mm. uste duzu, mantzagun, udan egitea festivaloiek turisten e, ez du laguntzen horrek folklorizatzea? Mm, bai, horrek lagutu, eh, lagutzen du folkloritatea, bai zen askotan indugu sobera eixe spektakla... Azu horren kontra zira, Bai, nahi duke berriz eh, gure indar jokoak eh, herrira iburuz, herrikoa iburuz, bai, segitzea bai. Erriko bestetan gehiago, baina bai. lekuko jendentza. Lekuko jendentza, lekukoek eh, ikusten dugu, guano eta gehiago, lekukoak ez gituzela segitzen. Orduan behar du, hor problematik bat behar du, hori ikusi nola berriz, hori buruz, eh, guan. Mm. Eh, denbora entzina doa, piegandu eta e, eh, istante finituko dugu. E, eh, Berritzere, ere, zapata historio, zapeta historio, egia da guai zapetak eh, sokatiran homologatuak direla? E, zinda edo zapeta baliatu? E, bai. Bai. Gomarekin, bazuten problema bat zureidekoek, eh, eskolarekin, eh, gomarekin, egiten zuten zapetak, eh, bon, entzituztela ongi kausitzen, uste dut, elizondon biltzen dituztela, Bai. Baina, ari, badakizu, a, ari dira sekatzen beste atera bide bat? Uh, pentsatzen dut, bai, mementuan ez dut tuste atxeman duten beste paradai, gai, no. Bon. Uh, eh, Usut, bai aldean ari direla, sekatzen, uh, vulkaman enpresan, Badauz, badauzu horren berri, badakzio zerbait hortaz? Uh, bai gure entxeatu hori dira, denboran horrekin, uh, bai. Vilkamanekin? Bai, gure nik ikitea lantxara da, eta eta ez beti beti ongi nahi gu, gu onik Zer da problema funtziona? Eh? Zendako eh, elizondokoa ez da... Bon, elizondokoak eh, bon, e, talde guzien egiten du eta askotan ez ditu beti lan, lan garbiak egiten du, maluski. Ados, eta goan sekaten duzu beste bat? Beste bat, me, mementuan ez dugu, naski beste bik. Dulkaman hori zaiten alda edo? Bai. Ba, izaiten alda solizione bat, ahi. Ba, ustut, berriki izan direla, ez bakre zuraidekoak, eh? beste, beste batzure izan direla gilkamanen ikusten, zapeta baten seka, pixka bat obea. Jobioa, bai. Txina indako ustuzu, edo, sobera goiz da. Ez, goiz da. Goiz da. Pierre Andoza, esker gurekin izanik, aratsuntan, eh, denbora joan zaigu, biztan dena be, eh, bidaion, eh, sinara, us, usu egira, bai. e, da, e, lau baino zizte, eta zenako ez, zerbait e, kausisten Zai, mil esker. Arantzuleak, eh, hortan buruatzen da gure gauko jokozkanpo saioa, goitar azten dugu beraz uh, ostiraluntan kirole manaldia izanen eh, dugu, seiak eta amagetan usian bezala, ondotik uh, jandozen izan girela, izanen girela, baionna karkazuan partida horrenako, kasu zazpiontan izanen da asteuntan partida, larun batuntan seiontan kirole manaldia, zazpiontan futbola izanen dugu, lapurdiko derbiarekin, baiona eta angeluren artean, zuzenan eskainiko dugu dide esan zelaietik, eta igandean, pilota, biztanena goizean, entzun duzu ostion, finala hundia buruz buruka, Peio Lagalde eta Matxu Hospitalen eh, artean, amaikak eta erditatik goiti han izanen eh, gira, eta ondotik uh, izanen dugu, kirol saioa, emaitza eta jarrukitze guziak, Josu Gienekin, gure partitik besterik ez, elduden, Aste arte! Zortziak Euskal Iratietan, eh, istante izanen dugu eh, geixo emanaldia, baina eguneko bilduma lehenik entzutan dugu. Gau honen zuleak eta ongiturri Euskal Iratietara gaueko zortziak dira, egunean iragan diren momentu azkarrenen bildumatxo bat eskainiko dautze orain.